а так само і його символів. Слоники були однозначними символами міщанства. Сім слоників поставте на буфеті, і у вашій домівці запанує родинне щастя. Так казали люди, котрі любили усілякі забобони. Мама ненавиділа забубони, ненавиділа людей, що переймаються забубонами. Та й родинне щастя, якщо вже бути відвертим, не було їй до вподоби. Вона ненавиділа родинне щастя, бо ніколи його не мала. Важко любити те, чого не маєш. Набагато простіше це ненавидіти. Відверто кажучи, важко любити і те, що маєш. В будь-якому випадку ненавидіти взагалі простіше. Вернеста є геніальне, маленьке оповідання про білих слонів замріяно казала мати, поліруючи тонкою шовкою хусткою чергове маленьке слонення з порцеляни. Тому в нас удома стоять ці слонення, та Вони чудові, геш, мій друже. Я тоді сказав мамі, що, як на мене, то це оповідання, власне, не про слонів, а про аборт. Про такий собі пересічний, можна сказати, побутовий аборт, а не про пагорби, схожі на білих слонів. Яка ти зіпсована дитина? сказала мама. Ернесте, звідки в мене взялася ця дитина? навіщо і за що ці муки? зверталася мама до стелі, ніби старий Ганхем ось так чув її краще. Уже вкотре мама порушувала питання, яке мене дуже цікавило і збучувало, але яке мені було ніяково ставити перед нею чи перед бабусею. Важко бути інтелігентною дитиною. Дуже важко. Я так само, як і стариган Хем, не знав, звідки я взявся у мами. Жодної інформації про мого батька не було. Я нічого про нього не знав, як і він про мене. У цьому, мабуть, і полягає гармонія в обопільному незнанні. Чому, власне, в моїй голові затовклися ці спогади про моє дитинство? Що спонукало мене згадати про те, що я ненавиджу англійців? Вже Ненависть до англійців потягла за собою цілу низку спогадів про старигана Хема, про маму і про моє дитинство золоте. Мабуть, це через те, що мене колола англійська шпилька. Саме англійська, ти бач? Це було неприємно, навіть боляче крім того, змушувало мене крутити стегнами, наче повія. Так. Навіть ця мала англійська потвора мстилася мені за ненависть до її англійських предків. Я смикався, наче наречена у радянському кінофільмі Солом'яний капелюх їй так само заважала гостра англійська шпилька. Англійська шпилька робила спорядної французької дівчини нервовий пошкоджений механізм. Це, мабуть, через те, що англійці ненавидять французів. Так було завжди. Подумалося мені. В історії людства надмінно хтось когось ненавидів.